الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى كنت كي رحمن أماني زم في كيمتم محمد صلى الله عليه وسلم آه، تكين دليزة درسيته جانا تلزم ومزيه زل عبادة أنبازو haifai mtu kufanyia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada tukazungumzia dua dua tukazungumzia leo inshallah tutaingia katika al-khawf wa dalilu al-khawf qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin khawf ni kuogopa kuogopa haifai isipokuwa mtu kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala na khawf iko na vigawanyiko wanasema kuna hofu tabii hofu kuogopa ya kikawaida kama mfano ka hofu linsani minasab'i wan-nari wal-gharq kama mtu kuogopa pengine wanyama pori unaona simba mbele yako lazima uwe na hofu na hiyo wanasema la yulamu alayhi alabd mja mja halaumiwi juu ya hilo unaona moto unaogopa moto mm unaogopa kuzama katika maji hiyo yote ni hofu tabii ambayo mtu halaumiwi juu ya hilo na kuna hofu asir hofu yasiri siri yaani khafa sahib alqabr au waliyan ba'idan huwa innahu min ashirk yani kama mtu kuogopa pengine mtu ambaye amekufa ako kwenye kaburi lakini mtu anamuogopa kama hiyo ni shirki ama mtu ambaye hako pamoja na wewe unaogopa ya tatu ni an yakhafa al-abdu an yakhafa ahadan yataahadu yataabadu bil minhu mtu kumogopa mtu na hali ya kuwa anaitakidi kama ibada kumogopa huyo mtu hii pia ni miongoni mashirki dalili ya hofu ya kwamba hofu ni anayeogopewa ni Allah peke yake qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin mwanzo wa aya انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين yani shaitani anaogopesha wapenzi wao ambao hawajaamini anafanya waumini waogope hao wale ambao hawajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia waumini fala takhafuhum, msiwaogope, wakhafuni in kuntum mu'min, niogopeni mimi kama kweli nyinyi mumeniamini. Faamara bil khawf minhu. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu waogope yeye. Wa khawf min wa khawfu Allah min ajalli ahwali a'mali alqulub. Mtu kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ile matendo ya moyo ambaye ni ya juu kabisa ambaye iko na fadhila nyingi <clears throat> kama tunavyojua kuna kuna a'malul badani wa a'malul qulub kuna ibada zingine ni ya mwili mtu anafanya na mwili pengine ukiswali sala unatumia viungo vyako lakini hofu kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala unatumia moyo na hiyo kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndo ile bora kabisa miongoni mwa amalul qulub والخوف من الخلق انواع فهو شيء ما هو شرك eh, yani mtu kuogopa binadamu ama viumbe anasema ni anwa minhu ma huwa shirk miongoni mao ambaye ni shirk kalkhawfi min al-awthan kama mtu pengine kumogopa masanamu na kujitakidi ya kwamba inadhuru wal amwat ambayo wamekufa ndio maana wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ameingia maka ameamrisha watu wavunje masanamu sasa wakati hiyo masahaba wakaenda kuvunja wale ambayo mshirikina walikuwa wamesimama kando hivi wanaona walikuwa wanaitakija kwamba wakivunja hawa sanamu hawa sanamu watadhuru waislamu mpaka kuna sahaba mmoja sikumbuki jina lake <clears throat> alipokuja kumvunja sanamu alisimama hivi akaona makoreish mushirikina wanaona wanaitakidi ya kwamba watamdhuru akapiga hiyo sanamu hivi akajiangusha chini akatetemeka tetemeka wakadhani ya kwamba ah, sanamu imemuumiza wanaitakidi hivyo alafu baadaye akaamka akawachekea hiyo yote ni kuonyesha masanamu yenu haidhuru wala haimfanyishi mtu kwa hivyo kuogopa kitu kama hizo ni miongoni mwa shirka ambaye haifai ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نرجع نني الطمع في الفضل والعفو والعفو والرحمه الرجاء نمت كو كتماني فضلا يا الله سبحانه وتعالى نا مسامحه yake na rehma yake دليل yake فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا الله سبحانه وتعالى انا يلمت يلي mtu ambaye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama basi afanye amali njema wala asimshirikishe Allah na chochote wajamaa wajamaa Allah baina hadhihi alwasfaini alkhawf warraja Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya pamoja alitaja kwa aya moja mara mingi hizo sifa mbili sifa ya kumogopa yeye na sifa ya kuwa na raja mtu kuwa na raja kupata yale ambaye iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala malipo mema innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba katika aya nyingine pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mara nyingi hizo sifa mbili lazima kwanza muumini akuwe nayo kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kuogopa moto yake na kuwa na raja ya kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala faraja huwa talabul mahbub. Raja ni mtu kutamani yale ambaye yanapendekeza kwake. Mfano janna, watu wanapenda na wanakuwa na raja wakifanya amali ya kwamba utapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu huwa al hadharu min al mahrub marhub, yani khawf pia mtu kuwa na tahadhari na yale ambayo wal makruh, yani yale ambaye inachukiza mfano al uh, annar kama moto falkhawfu min Allah khawfun min adhabi mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuogopa moto yake wasakhatihi na uh, kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ومن انواع العباده na miongoni ma uh, sampuli za ibada ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni atawakkul mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa i'timadul qalbi ala Allah na hiyo ni moyo kutegemea Allah peke yake wa tafwidhi al-umuri ilayhi mtu kuweka mambo yake yote anaweka juu ya Allah subhanahu wa ta'ala anataraji Allah subhanahu wa ta'ala ndo mwenye kumpangia anakuwa na tawakul juu yake ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at kama yarzuqu at-tayr lau kama ningekuwa mnamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala angewaruzuku kama vile anavuzuku ndege kwa sababu ndege kawaida yake asubuhi anatoka aliyakuwa tumbo yake em, iko empty hana kitu takudu khimasan wataruhu bitana alafu jioni usiku anarudi aliyakuwa tumbo yake imejaa wakati anatoka asubuhi hana mahali pa kwenda ambaye anajua huko ataenda kupata riziki yake iko bali isipokuwa anategemea Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo hivyo anapata chakula chake anashiba anarudi ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema leiti sisi pia tunamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hivyo kama vile ndege zinamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi angeturuzuku kama vile anawaruzuku ndege wa asna Allahu ala almu'minina bitawakkul Allah subhanahu wa ta'ala pia amesifu waumini kwa hii sifa sifa ya tawakkul wanakuwa na sifa ya tawakkul wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa za waumini katika hii aya sema waumini alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum yani Allah subhanahu wa ta'ala ikitajwa mbele yao ikitajwa Allah nyoyo yao inakuwa na hofu wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana na ukisomea aya ya Allah Qur'ani inawazidishia imani wa ala rabbihim yatawakkalun na kwa Allah peke yake ndo wanamtegemea wahakadha yajibu ala almu'min na hivyo hivyo ndo ni wajib juu juu ya muumini ayatawakkala ala Allah kumtegemea Allah peke yake wala yatawakkala ala siwahu na wala asitegemee asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo inshallah hizo tatu ndo tumechukua leo alkhawf khawf wal tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atu, atujalie miongoni maumini ambazo ambao wanakuwa na hiyo sifa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum